Ekilibur elkartea uh, ospatu ditu bere hogeita bost urteak pasaden urtean eta gimnastikako elkartea da, baita ere eh, dantza elkartea, badira eta berrogeita mar eh, aur eta aldu baino gehiago, badira beraz sailak uh, gimnastikako kursuak aurrentzat, tipi-tipi entzat ere, hasten da iru urtekin eta gero bada dantza eta aerobika klaseak ere helduentzat. Beraz, dira aur batzuk eh, egiten dutenak adibidez larun bat goizetan edo uh, eh, asteazken atxaldean, dira bakarrik hola piskat ikasteko zer den gimnastika, eta badira talde batzuk uh, eh, kompetizioko sailak parte hartre, hartzen dutenak, eta hor beraz, sartzen da, beza gimnastikako uh, arauetan, eran nahi du, uh, lura, barra simetrikoak, putra, voilà, beraz, parte hartzen dute kompetizioetan haste buru untan, lehen da, beraz, uh, eh, kompetizio bat eh, egiten dena miarritzen. Laureun uh, eh, neskatu baino gehiago etortzen dira hogeita ama zazpitalde, zazpi urtetik amabi urte arte, eta hor, uh, buru osoan lehiatuko dira, beraz izanen dira bi parte, larun batekoak bukatuko da sortzi terdietan, eta igandean lauak terdietan, eh, jakingo da ere, eh, nortzuk irabaziko dute. Dekia da denentzat, prezeski larun bat gauean, izanen da ere ikusgarri bat, denek ikusten aldu zuena, eta noski badera ostatu bat, ogitartekoak, elkarte guztien bezala, beraz, eh, da modu bat ere dirua sartzeko elkartean, zenta denek bezala, elkartea, behar du bere finantzak ere eh, sustatu, eta eh, da modu batez ere lortzea, pixkat, diru bat sartzea elkartean.